Sova Info. Sveučilišni odjeli na Riječkom kampusu danas su otvorili vrata svim zainteresiranim studentima, školarcima, ali i vrtičkoj djeci. Otvoreni dan sveučilišnih odjela manifestacija je koju na godišnjoj osnovi tijekom festivala znanosti organiziraju odjel za biotehnologiju, matematiku i fiziku i informatiku. Posjetitelji školske i vrtičke grupe mogli su sudjelovati u radionicama, naticanjima, obilascima, laboratorijima i ostalim sadržajima. Evo što kažu posjetitelji. Gledali smo neke svjetlosne bakterije, tako neke stvari koje možemo gledati mikroskopom. Dobar dan. E, šta ste vi vidjeli danas? Sve. Eksperimenti. Eksperiment. S čim? Kadela prijedu. A je vam bilo lijepo? Da. Bili smo u jednoj radionici gdje smo pričali općenito o mozgu, o neuronima. Imali smo mozgalice, općenito nekakve zabavne činjenice i pričali smo... A je li vam zabavno u školi kad to radite? Ne, da, da. <laughs> Pa saznao sam mnogo stvari, ako prođem srednju bi vrlo rado išao na ovaj fak. Zanima me ovdje kemija. S kojeg ste faksa? S filozofskog. Bili smo na ovim pokusima šarenilo kemije, vidjeli smo stvarno jako puno zanimljivih pokusa, od duginih boja, crne mam, što smo Zlatne <laughs> Zlatne kiše. Biste li se mogli prebaciti pa odjednom sad studirati ovako nešto? Pa zašto ne, meni se ovo čini zanimljivo. Samo da prebacujete se na biotehnologiju ili... Apsolutno, <laughs> da bi trebalo. projekt Naš odgoj prva je suradnja Hrvatske drame Riječkog HNK Zajca sa studijem gluma i mediji, Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o predstavi koja prikazuje mlade ljude hospitalizirane u Riječkoj psihijatrijskoj bolnici Lopači zbog poremećaja u ponašanju. Tekst je napisala jedna od najperspektivnijih spisateljica mlađe generacije, Vedrana Klepica. Premijera predstave Naš odgoj je sutra, 18. travnja u 19.30 u HKD-u na Sušaku. Ocijek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju organiziraju 20. međunarodnu konferenciju Contemporary Philosophical Issues koja će se održati u četvrtak 19. i petak 20. travnja na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Detaljan program možete pronaći na internetskim stranicama Filozofskog fakulteta. Ocijek darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u suradnji s Tehničkim fakultetom Rijeka organizira akciju darivanja koja će se održati sutra 18. travnja od 9 do 13 sati na Tehničkom fakultetu. Prije darivanja krvi važno je informirati se o postupku kao i o zdravstvenim okolnostima darivatelja. I za kraj vremenska prognoza, sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a zatim djelomično razvedravanje, najprije u zapadnim predjelima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviše dnevna od 19 do 24 stupnjeva. Vijesti uredila Matea Krmpotić, čitale Bojana Guberac i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.